Puntueus fundazioko zuzendaria den Josu Walino gurekin dugu goizuntan, egunon? Bai, egunon. Eta gurekin ere Euskal Kultur erakundeko jakes lage, egunon zuri? Bai, egunon zuri ere. E, Josu Walino, zurikin eh, hasteko, Puntueus fundazioa 2000 an eratu zen, zer helbururekin hasi zinezten? Bueno, garai horretan gure helburua zen, puntueus, interneteko puntueus domenua eskuratzea. Eh? azkenean puntu eus domenioa lortu alizateko aikan izeneko erakundeari eskaera ofizial bat egin behar zitzaion, eta eskaera hori kudeatu, bideratu eta domenioa martxan jartzea. Horain jarteko eskaintza, etzen nahikoa zuen dako? Ez, ez, azkenean .com, .net eta horrelako interneteko domenioek ez dute adierazpide jakinik, ezta? Eta .eusek e, badu ordezkapen bat, .eus domenioak euskal hizkuntza eta euskal kulturaren interneteko eremua adierazten du. Hori garrantzitsua da, ba, euskarak ba, interneten duen presentzia indartu eta eta areagotzeko horregatik zen garrantzitsu hori lortzea. Zer aldatzen du puntu eus ezartziak gure web guneetan, zer interes du? Ba, interes berezia du, batez ere adierazten duelako ze komunitateko parte garen. Hau da, puntu eusek ez du eremu geografikoa bat ordezkatzen, eremu kultural bat baizik. Webunea.eus denean adierazten du, ba, webune horretan euskara hitz egiten dela, edo euskararen inguruan hitz egiten dela, edo euskal kulturaren inguruan aritzen dela, ez da? Beraz, ba, e, gure webuneari ematen dio komunitate horretako kidetza bat eta, eta interneten beste presentzia da jasotzen da. E, eh, Jakas Euskal Kultur erakundean, zuk ere lotuzizte egitasmo hori zergatik? Ba, gu astapenetik lotu gira peska bat uh, eskakizun horri 2008-zitik uh, eh, eh, ekarri genion sustengoa puntuz fundazioari kontsidatzen bai ginoen, implikatoa bai ginoen gu hor jadanik internet munduan. Eh, ginuen eh, web atariarekin, eta edu izan zizaigun, importanta zela, pixkat biltzea, eh, interneten ere, uh, kulturera giliak alako zigilu amankomun baten inguruan, eta puntu eusek eskaintzen zigun posibilitate hori, horregatik pixka bat ekarri dugu gure sostengoa puntu eus fundazioari, eta azkenean uh, lortu dugu, uh, kasik, uh, sai urteren uh, buruan, uh, importanta hori, estakuru bat dena ere, Eh, gure iduriko, uh, zinez uh, loturak atxikitzeko, eskalintzako eta kulturgintzako aktorean artean. Eta mm, ipar euskal egian zabaltzaren kargoa hartu zuzuek pixka bat? Orduan uh, nolaz uh, puntu eskundatziko kide giren eh, gure esku hartu dugu uh, pixka domainu horren promozioa eta komunikazioa egitea gure kultur uh, artean eta horren ba, zabaltzeare uh, hemengo artistei uh, batez ere, uh, biztan dena, kultura ahloan uh, baita lan handia ono egiteko uh, horren inguruan komunikatzeko urtean badu uste dut ikasik urte bat ateraia dela, baina badago oraino komunikazio lan handi bat egiteko jen inguruan. Josu Walino, zoin dira kriterioak, irizpideak hortan txartzeko? Ba, puntu eus, domenio bat izateko e, bi irizpide dira. Bat, webguneak izan behar du e, euskarazko edukirikan, Nahi, ez du euneko unian euskaraz egon beharrean, baina zati bat egotean nahiko alitzateke. Eta hala ez bada, euskarazko edukirik ez baldin badu egune horrek, badago aukera ere puntu izateko, baino kaso horretan webunearen edukiak ba, euskal kulturari buruz edo euskal herriari buruzko e, edukia izan behar du, itzein behar du euskal kulturaz. Eh? Lehen kasuan webuneak euskarazko edukirik baldin badu, edukiari ez digu begiratzen. Eh? Izan daiteke hilapaindegi baten webunea edo denda batena edo edo argitaletxe batena, berdin dio, baino webunea euskaraz argitaratuta dagoela. Bai. Ezan Eta nork erabakitzen du e, hori uh, zera, e, bai, puntu eus bueno. altzaiora? Bai, e, azira batean inork ez, hau da, norbaitek webune bat, puntu eus domenio bat e, eskatzen duenean edo joten den internetera begiratzen du, berak nahi duen izena libre dagoen, erregistratzen du, eta ja e, libre baldin berea da. Momentuan berea da, aktibatzen du, eta erabiltzen hasiko da. Hortik aurrea guk monitorizazio bat egiten dugu, jarraipen bat egiten dugu ikusteko, bueno, ba, puntu eus egunek, ba, baldintza guztiak betetzen dituztela. E, oraindik ez gara lan horretan hasi, baina azten garenean ere, gure asmoa ez da inungo momentutan zensura lan egitea edo e, webguneak blokeatzea jotzea. Azkenean gure lan abita, Euskarak interneten presentzia e, fuertea izatea. Beraz, egingo duguna da, guk ezarritako baldintza horiek betetzen ez dituzten webunei eskatu baldintzak bete ditzatela. gure interesa da baldintza horiek betetzea euskarak presentzia bat izatea Ez e, webuneak blokeatzera dedikatzea. Dokuan hori da egingo deguna. E, eta beste domeinoak hartzen maitugu, adibidez, eh, hemen urbienak, eh, .fr edo .es, Frantzia edo Espainiaren dako, irizpide berdinak dira, kriterio berdinak dira, Eh, hizkuntzari lotuak edo hori mm, Euskal Herriaren berezitasun bat da, puntu eusen berezitasun bat. E, eh, eusen berezitasun bada, azkenean puntu eus domenio kultural bezala eh, aurkeztu eta onartu delako. Eh? eus, euskal hizkuntzari lotutako domenio propio bada. Punto es eta punto fr lurraldeari lotutako domenio bada, Eremu geografiko jakin bati. Orduan ez diote begiratzen edukiari, begiratzen diotena da nundik erregistratut zaren. .com, .net eta eh, oso erabilia dian beste domenioek aldiz, e, ez dute berezitasunikan. Nahi dezun edukiarekin, nahi dezun moduan erabili dezakezu. Beraz, bakoitza badu bere, bere zaugarri berezia. Jakeslarri, Euskararen presentzia teknologia berrietan sustatu nahi duzuen zerbait da kultur erakundean? Bai, dudari gabe, hartzen bada, dibidez gure elkartekiren uh, zerrenda, hartzen gira, uh, bon, eta irurgoi bat elkarte direla, eta oraino badela, er, eren batek baino gehiago ez duela oraino webunerik, hori azpimahatzeko da, Ipar Euskal honetan badago ono lan bat egiteko elkartek, adibidez, eta artistek beren webgunia ukanditzaten, uh, beren lanaren ezagutarazteko. Eta hoste dugu, adibidez, .eus bezalako domenuaren inguruan komunikazio eginik, eta jendia gomitaturik hortaz mintzatzera. Uh, eh, berriz hori ematen aldugula main gainera eta bultzatzen alitugula jendeak komunikatzera interneten gaur egun alere importanta baita eh, erakusteko uh, egiten diren lanak eta erakusteko existitzen girela. Puntu eus interneteko domeinua, ipatzen ari gira euskali jatietan, Josu Boalino, puntu eus fundazioko teknikalariarekin, baita ere, uh, jakeslage eskualkultur erakundeko teknikalariarekin. Josu gaur egun ideia batzen ukaiteko, zenbat web gune dira puntu eus uh, e, domeinu hori hartu dutenak? Ba, momentu honetan, iru mila eta boste bultan dabil, e, aldatzen den zenbaki bada, ze azkenean, momentu oro, ba, jendeak domeinu eta registratzeko aukera duka, baina, bueno, orentxe... gaur goizian, irumila bosteun eta hogeita marrin guru edo. Zenbat hilabetez, Ba, zabaldu genuen puntu eus domenioa erregistratzeko aukera abenduaren iruan euskararen egunean. Eh? Beraz, ba, orentxe hori, e, eh, ze hilabete eskaz dira aktibatu dela. E, eta zu zuzendari gisa, zure ikusbegia, e, zure ikuspundua, e, eh, zenbaki Ba, zenbaki horien inguruan ez daukagu e, kontrasterako informazio jakinik. Azkenean, e, ez baitakigu zenbat egune dauden euskaraz interneten, ez dakigu zema webune dauden euskal herrian, eta ondorioz ez dakigu esaten irumila eta bosteun asko dan, gutxi dan, edo zein den gure helburu erreala. Horregatikan, aurten, Punto Eus Fundazio daukan proiektu bada, justu, eh, e, Punto Eus Beatokia deitu dugu proiektua, Eh, eta proiektu horren bidez, neurtu nahi dugu eh, Euskal Herrian dagoen guegune kopurua, eta Euskal Herrian dagoen guegune horietatik zenbatek daukaten Euskararik bere baitan. E, ba, jakin alizateko, bueno, ba, zein den Euskal Herriko Euskarazko guegunen parkea, eta ondorioz, horietatik, ba, puntu zenbat izan litzateken eta, eta irumila bosteun, zei mila eh, edo hogei mila den eh, beharko genukeen kopurua. Baina, bueno, zei labetetan martxan egoteko eh, ez dugu gaizki baloratzen, iru mila eta webune, batez ere, e, kantitate baino gehiago kalitatea delako garrantzitsua eta usten dugu ba, e, puntu eusen badaudela ba, Euskararekin eta Euskal Herrian e, ba, diren nagusiak eta hori da garrantzitsua guretzat. Mhm. Eskalaz eh, aldatuz, eh, lujaldekipiago batean, hemen Ipache Euskal Egean, jakaslaje, um, jaiten algu, zonbat eh, eragile diren, puntu eusekin? hori eh, Josuk eran baino obeki hasteko guk ikusten duguna da gure kultur uh, eh, eragilen artean, kult, eh, artean bereziki, uh, ez dutela ono anitzek autatu punto eus domenua, baitzuten ja anik domenu bat, eta gero bada berbada hor alde ekonomikoa, erosi berbaita beste domenua eta bar. Ta. Beraz, ale ere, eroste dut uh, Josuk hori az, um, behesten alko duela, ipar euskal herrian badagoela, ale oraino lan handia eramateko arlohtan ezagutarazteko domenua, eta mm, oroak ere internet mailan ostsonak egiten nuen bezala uh, eh, begiz azpimagatzeko importanta dela egiturek ukan dezaten uh, webgune bat hortan gira gaur egun eh? hartzen baditugu pixkat gure sifrak, gure kinen artean erdiak baino ez du ora, webgune bat eguneraturik eta gero puntuz uh, domeinu erosi dutenak dira ez dakit janen nuke hamar bat edo e, ezan hitz azkenean barnean euskal irratiek adibidez hori hor da komunikabideak eta autur hori egin dutela, baina gaineratekoek nik uste ez dute honu aski informaziorik uh, ukan, eta horregatik dugu antolatu beraz gaur informazio bilkura bat uh, eh, puntuos fundaziokoekin. Uh, eh, Obeki esplikatzeko zer den puntuos domeinua, nola lortzen aldean, eta nola uh, bat ere berbada erosirik, horren inguruan osatzen aldean dinamika bat komunikazioaren inguruan, webgune sume bat sortuz, presentzateko xarean. Bilka ura hori eh, eh, aipatuko dugu istantean. Um, aipatu duzu, eh, argumentu ekonomikoa ere eh, tartean, uh, di, di, zenbat gostatzen du konkretuki domeinu batek? Orduan, hor, uh, Josuk zehaztuko dude, berbada, bai. presio, presio zuzena, su, manan egia da, berdela, astapenean, uh, erosi domenu bat, uh, enpresa bati, orduan, hor, presioak pixka bat aldatzen dira, uste dut, berro eta hamar euro ingurukoak direla, hori, Josuk uh, bai du, eta horrek balio du, urte bat entzat, eta gero, urtero, gero, uh, berriz batu behar duzu domenu. Bai, bai, e, eh, jak jakezek esan duna zuzen da, eh? E, eh, domenioen presio eta marreuroren bultan dabil urtean. E, guk ez dugu uste horrek domenioa garestia denik e, aderazten duenik, domenioa da eta horre, .fr eta horrelako domenioekin, azken finan hoien presioa ba, urtean bost amarreuroren bueltan dabilelako. Baina, karo, lehen esan dako datua da, .eus, ba, orain goz, iru eta domenio dira, eta besteak e, milioika domenio dira, beraz, e, ez dago konparatzerik bakoitzak eta besteak duen gaitasuna prezioa mugatzeko garaian. Bestalde, bueno, ba, urtean e, amarru europagatu, berrogeita amarru europagatu, enpresa bat esaterako, ba, ez da horrelako diferentzia. Webunearen gaztu nagusia ez da hor jungo. Eh? E, eh, bideatez, lehen galde egin dezu, zenbat webune dauden puntu eus iparraldean, datu hori badukat nik ematerik, eta zoritxarrek, e, ba, esanda esan da bezala, ez dira asko, eta horregatik aiga, alegin berezi bat eginez, iparraldera puntu eus zabaldu nahian, e, ba, itzaldi sorta bat antolatu dugu, saiatzen egean ere informazioa zabaltzen, herri urratxekin ere kanpainatxo bat agiatu dugu, eta hala ere, ba, kopuruaneko Neko bajua da. Ba, iru mila bosteun horietatik berrogei baino ez daudelako momentu honetan ba, iparraldeko webunekin lotuta. Oda, berrogei domeinu daude iparraldean erregistratuta. honetan. Mm. E, puntu eusekin eh, batera, badira beste gialde batzu, erbada badak gurekin konparatzeran direnak, e, Bretainian, Katalunian, beste leku batzuetan ere, eh, olako egitasmo batzu egin dira, Eh, pixka bat aier konparatuz, eh, nola kokatzen alda, puntu eus? Bueno, e, bakoitzarekin, bakoitzaren egoera desberdina dira. Katalunia esaterako abiatu zen 2007an, 2007an ja martxan zegoen, 2007an e, interneten egoera eta oroar egoera ekonomiko ere oso desberdina zen, hor garai horretan, interneteko domenioak, e, ba, berreun inguru zirelako, eta puntkat izan zen bere momentuan atea zen domeinu berezi eta une horretan atea zen domeinu bakarra, ez da? Ondorioz, domeinuak saltzea dedikatzen dinen enpresa horiek bolkatu zian puntkat saltzera eta arrakasta ondia izan duen domeinua izan da. E, une honetan laro gita zein mila inguru dira puntkat, baina ja behatzi urteren ondoren. E, baina gaur egun, e, domeinuak e, bata bestearen atzetik ari dira ertetzen. Astean, hainbat argitaratzen dira, e, mila eta bosteun domeinu atea dira golpea, eta horrek ekartzen du, ba, domeinuak saltzea dikatzen enpresa horiek, ez daukatela gaitasunik batean edo bestean indarra jartzeko. Ja, salmenta eredua erabat aldatu da. Ordorioz, ba, salmenta askoz motelagoa da kasu guztietan. Hala ere, bueno, puntu eusen e, kasua, Ez da txarra, ba, adidez, Espainiko estatuan eh, hobekin saltzen den domeinua da .gal, domeinu berri hauen artean, .gal moteltxeago dihoa, da gaiegoena, bretoiena nahiko, e, nahiko ondo dago, momentu honetan, bueno, ba, bretoierari dagokion BZH domeinua, bueno, ba, e, lau mila, lau lareun domeinu inguru ditu baita ere, ez da? Beraz, al, e, hortxe, hortxe Gaur egune, enpresa batek, eh, beraz, nahi balin badu, puntu eus e, domeinu hori hartu, nola zuekin behar duak emanetan txartu? Ez. E, Norbaidek puntu eus domeinu nahi badu hartu, e, kontuan izan behar du, puntu eus, .com, .net, .fr, beste eh, edozein domenio bezala atxikiten dela. Hau da, eh, nahikoa dela hori saltzean dedikatzen dien ba, interneteko enpresa baten gana jotzea. Dela Gandhi, eh, dela One and One, hor hainbat eta hainbat enpresa da merkatuan hori saltzen dutela. Bai egia da, ba, neko gai ez ezaguna da, la jende gehiena entzat, enpresa horien merkatua, eta ondorioz gure webunean, e, eh, argitaratuta daukagu, e, horretara da gurekin hitzarmena duten enpresen zerrenda eta bakoitzak ezarri duen salmenta presioa. Eh? Ze presioa, guk oinarrizko presio bat ematen diegu, eta gero bakoitzak hortik gora nahi duena ezartzen du. E, Domenioak.euz gure guegunean badoka hori e, erregistratzera dedikatzen dian enpresen zerrenda presioekin, eta gero jaurtik hortik aurrea behaiekin egiten da prozesu guztia. Jakaslarre eta uh, eh, Josu Alino, eskertzen zaituztego gurekin izanik ekoizuntan. Mila esker zuei. Ba, mila esker